Ah, llavors, bueno, yo tengo aquí una mica la info d'on estan y si us la diré para que vulgui escriure o tal, estaría bé doncs les escribo cartas. cartas Eh, un Paul Jara Ceballos, que a Estremera, carretera M241, kilómetro 5750, Madrid. Javier Grijalbo Adán, autovía A23, kilómetro 328, 50800 Zuera, en Zaragoza. pres Javier García Castro, carretera local P120, 34210 Dueñas, Palencia. Jorge Linares Izquierdo, Autovía Madrid, Cádiz, kilómetro 391, 14014, Córdoba. Enrico Balaguer Pérez, carretera M609, kilómetro 3 y medio, 28791, Soto del Real, Madrid. I bueno, aquests són, són les companyes que han estat dispersant aquests dies. Eh, bé, què més tinc? Ah, també Torno a estar aquí. <laughs> parlant de, de càrceles, dir també que mm, eh, a la càrcel de Villabona, Astúries, en els últims sis mesos, no sé si són eh, tres o quatre preses, en aquests últims tres mesos, que s'han suïcidat, entre comilles, o s'han En Astúries, mort. això. Sí, per causes, bueno, suposadament, per algunes per temes de sobredosis i altres per ahorcamientos. I ara bueno. parlem de la veritat? Eh, se sap alguna dels familiars no sé, o hi ha no, alguna plataforma? Ni, no em tens preguntis ni idea. gaire. Era, <laughs> era per, per dir-ho així ràpid, una mica, que m'he estat mirant coses últimament i m'havia llegit això i, i bueno, això, que en els últims sis mesos quatre, quatre preses mortes mm, misteriosamente, bueno, si ha estat per les tot. drogues, aquí sabem bueno, que passa en la càrcel, no? que de drogues no en falten i és perfecte per poder eh, eliminar qualsevol consciència de les preses o directament eliminar-les, com és aquest cas i després estos supuestos, supuestos ahorcamientos que, bueno en fin, eh, què més? Bueno, eh, no sé si algú se'n recorda de Can Piqui Pugui, que era una casa que vam ocupar a, al carrer Provença, i, bueno, vam ocupar així totes i tots. <laughs> I, mm, I, bueno, va vindre... En aquell moment me'n recordo que, que la gent deia no? que havia vingut al, al propietari de rollo diciendo, bueno, soy, somos una família de ocho hermanos, pero no nos ponemos de acuerdo, tenemos muy poco dinero, queremos aquí hacer un hotel, pero pero no tenemos dinero, estamos también intentando gestionar un camping, no sé qué, no sé cuántos. ¿Un camping en, en Carré Provenza? No, no, o sea, aparte del hotel. <laughs> <laughs> Sería ¿eh? <laughs> Revolución campañero. Yo que sé, a los guiris igual les mola esto de campaña en de Pues no, sí, era l'hotel al allá fer allà a Can Piqui y mm, eh, no me recuerdo aún el volia fer a... Mira, al Montroig del Camp, sí. m'han recordat així de cop i volta. I, I tal, ¿no? I com que, bueno, la situació d'esta família era com molt tal, i bueno, nosaltres no, no, no, no, tal, no nos vamos, un cautelar, bueno, o un cautelar, ara no me'n recordo molt bé, però bueno, que ens van fer fora ben ràpid. I ahir, o, bueno, aquest, abans del cap de setmana, ha sortit a la directa que el fill del Xavier Trias vol vol fer un càmping de luxe en aquest lloc i, bueno, i en, en caps... aquest lloc on, A, al Bascamp. Vale. I ah. en caps hem entès que el Tito que nos venia a dir que era un muerto de hambre, que, bueno, que muerto no de hambre de sí, pero tienes dos camp una casa i un camping, bueno, tal, que no se ponien d'acord, era el fill del Xavier Trias, tío. Vaya. Ens hem quedat tots i totes amb una cara de què dices, loco, saps? Vull dir, una oportunitat que ens va passar per les mans, de que jo, uah. Sí, D'aquests que diuen, no, anem amb una mà de bany i una mà de ah, bany. Eh. <laughs> T'enteres que és el fill del Trias, bueno. Sí, sí, sí. I ells quan sobres guardats. Mm. Sí. <laughs> I, bueno, i també per altra banda, això, no?, que Eh, avui he llegit una notícia que deia que el, el veïnat del Putxet eh, es, van, es van concentrar l'altre dia en contra de l'enderrocament de tres cases modernistes en el carrer Bertran. Uh mm. -huh. I, I, bueno, tornem no? una miqueta amb, amb, lligant una mica amb Campi que hi pugui i i en aquests barris on... També, no? Clar, gentrificació de coses, vull dir, cases modernistes, hola, loco, la, la ciutat de Barcelona, entre moltes coses que és coneguda, coneguda és per, per aquest art eh, arquitectònic que té, que realment té, pues, algunes a mi me gusten, altres <laughs> no, però que és, però és vull dir, coño, que és història, <laughs> saps? És història. I, mm, i sí, sí, es veu que bueno, va anar més o menys que de cop i volta... Ah, no, que en una de les cases hi viu una iaia, que fins i tot l'han extorsionat de rollo, bueno, tu me la vendes ahora, te puedes quedar aquí hasta que te mueras. Y la abuela de rollo, ¿qué dices? Sí. <laughs> En plan, te vas a morir rápido y, no hace falta que te pides, no? Exacte. I, bueno, i s'han concentrat superràpid de rollo del boca a orella i, de, i a, a partir de les xarxes socials. Sí, 30 o 40 veïns, no? Sí, i bueno, no sé ben bé com ha anat, però de moment s'han concentrat. No crec, bueno, i no ho sé si han aconseguit parar les obres, però bueno, suposo que això, Esperem mira... Que sí. <laughs> Bueno, ja sabem com va això de parar les obres, això va molt llarg i molt... I més Però, si bueno, hi ha interessos privats... Un altre pues... d'aquests plans urbanístics, no?, que el que volen no és treure aquestes cases per fer coses socials, sinó que no. és per fer vivendes de luxe, crec, sis de... viven... no sé si sí. són sis edificis de luxe, o tres o quatre, Tot o és igual, que sigui. <laughs> Fins i tot una de les finques va durant un temps estar, uh, eh, va acollir un, un, un, centre, un centre social. social, un casal de barri, ficava que havia estat alliberat, jo no sé si per lluita veïnal i que després amb la Junta havien... Perdó. Havien mm. eh, arribat a un acord o algo, però bueno, en l'article que he llegit era... Llavors, aquestes cases, o sigui, hi ha una dona que sí que està vivint, però les altres estarien abandonades. No en, en la directa posava que, bueno, que... En una de les, parlava d'una. Parlava d'una, que de crec la que va dona. ser com una miqueta la que va demanar una miqueta de- d'ajuda. suport. I va passar tot això. I, bueno, i parlant de més endorrocaments, pues, si volem, ara posem una cançó, no? Així sí. anem a... I, mm, I, I ja us seguirem parlant de enderrocaments que ara venen cap endavant amb uns interessos polítics que flipes. No, podem dir una cosa abans? Sí. Sí, clar. Sí, vale, perdó, tornem to, a... <laughs> Esto, Tot to libre, uh, anda. reobinamos una de... que, no, que no ho he dit. Eh, bueno, també he de dir que el dia 16, que va ser aquest dissabte... Ai, sí. Mm va haver una... És que tinc un àudio també d'això, ja que el tenim al posem. Eh? Sí. eh? Va ser una mani així però ocupació, no? Que es volia una mica... Com en lloc de sempre anar en plan no es desaloja ni respondemos, sinó passar una mica a l'ofensiva, no? Que tot i així no ha sigut gaire, perquè just han desallotjat la indústria i ha estat després de la indústria, però bueno, aquesta mani estava programada des de feia bastant temps. Una mica a favor de centres socials, una mica la, el lema era un centre social a cada barri, no? O uno o diez, <laughs> però com que a cada barri... Sí. I una mica una mani preocupació, eh, tinc aquí un àudio de, bueno, del manifest que es va llegir, llavors ara jo vull dir la meva, vull tirar la meva pedrada, no? I una mica autocrítica a tota la gent que estem sobretot en moviments socials i movent-nos per, per espais alliberats. Bueno, eh, era una mani que suposadament havia de ser una mani totxa, una mani per l'ocupació, mm, estem en, un, en una ciutat que sigui com sigui, sí que és cert que hi ha un munt de centres socials i es mou molta gent en aquest ambient, havia de ser una mani bastant multitudinària, com a mínim des del meu punt de vista. Jo per això mateix, que... no? Sí, Igual, per això clar. mateix, que tenim molt... Vull dir que hi ha una lluita bastant forta en aquest tema, doncs per això mateix havia de ser una mani bastant sí, potente. Sí, bastant totxa, més que fa, fa un mes i mig que s'estava que s'estava difonent, l'altre dia no sé en qui parlava, que em deia, hombre, es que és un sábado a la mañana. Bueno, tete, hace un mes y medio que sabes que este sábado a la mañana tendrás una mani, segur que si tinguessis una fiesta de no sé què, te iries, saps? Sí. Però bueno, en fin, que realment, o sigui, en part hi ha dues coses, no? Eren molt poca penya, que això per mi és un punt negatiu, eren molt poca penya, estem parlant de 70 persones o alguna així. Eh, per altra banda, sí que va anar bé perquè, bueno, sí que com a mínim vam fer soroll, eh, una de les accions que es va fer, bueno, l'acció que es va fer va ser tapiar un banc, va ser en plan, bueno, no os tapiáis las casas, pues os vamos a tapiar los bancos. Es va tapiar un banc d'aquests... Eh... Cotxabanc? Sí, el Cotxabanc, sí. Al carrer Rogent i bueno, va estar guai, a mi em va molar per haver un grup de teatre... El cucut xavant El cucut xavant va haver un grup de teatre que va fer com una obra de teatre així guai mentre tapiaven. No, exacte, sí, exacte. O sigui, va estar bé. Però bueno, com també dir, no? Jo que sé, aquell mateix dia a la nit hi havia un concert de narcopibes a la Clande que estava a rebentar de penya. Llavors una mica, o sigui, autocritiquem-nos penya, a mi em sembla molt fort que la gent mm, per un concert d'un grup que canta cançons pro ocupación i pro movimientos sociales i no sé què, estemos todos ahí cantando oh, oh, oh viva las ocupas, oh, oh viva l'anarquismo i després quan realment es necessita penya ningú vagi. Ojalá o sea, hubieses venido esta mañana a la mani, ¿no? Claro. Ojalá. Sí. O sigui que, no sé, penya, una mica autocrítica total de mmm, quan es una fiesta estamos todas ahí, ué, 200 persones, i després a una mani, pues sí. mm, som 70. Mm, no sé, si no estem a aquestes manis, després no ens queixem que no puguem anar a festes perquè no hi ha centres socials, o sigui, una mica una cosa depèn de l'altra. Si ens queixem per no? això, vull dir... És com... Bueno, bueno però, però, <laughs> però ja a lo mínimo, sí, sí. saps? Si realment tu quieres seguir yendo de fiesta en centros sociales y te mola, pues, pues tío... O ves, podem fer, seguir anant fer activitats, perquè també clar, les clar. activitats dels centres socials pues, estan bastant arrebentades, de gent, sí, no? vull sí, dir que tots sí. utilitzem aquests espais ja sigui per una cosa o per l'altra, i després quan hi ha una mm-hmm. mani que realment el que reivindica és que és, <laughs> o sigui, apoyar aquests centres socials no hi hagi sí, ningú. Sí, que al final on està la solidaritat, no? Quan m'interessa mm. o quan realment es necessita. I bueno, això. Però bueno, en fi, que a mi em va agradar bastant la mani, es va fer el que, el que s'havia pensat, érem eren poquetes, però bueno, en família... Home, jo trobo que és una acció bastant divertida i bastant sí, guai, eh? sí, està molt bé. Home, si haguéssiu sigut molt poques i a més a més no s'hagués pogut fer l'acció i llavors ja sí que hagués estat un eh, fracàs total. Hi havia molts més maderos que manifestants, eh? O sigui, jo vaig comptar, a darrere nostra hi havia 10 furgones de la Brimo. Saps? A darrere. A davant teníem no sé quants secretes, bueno, mm. vull dir que un dispositiu molt bèstia que després suposo que es deuríem quedar amb la cara de pal, en plan, que hacemos currando hoy, però si... Esto... bueno, mira, tu, sus 100 pavitos de veure extra no se sí. quiten, saps? I bueno, això ja està, res més, comentar això. I real que dèiem, que ja estàvem parlant de d'enderrocaments i tal, començarem a parlar amb la... Ai, sí, ostres, moltes gràcies. <laughs> Estem fatal avui. Vale, doncs abans d'això posaré un àudio de, del manifest que es va llegir d'aquesta de, manifestació del dia 16 per les ocupacions i bueno, aquí el deixo, vale? Le meto. Sí. Per mostrar el nostre rebuig, també sabem marcar els temps són moltes, cada cop estan més unides i enfadades. Des dels centres socials creiem que la política és cosa del dia a dia. Ens importa el que fem tant com la manera en què ho fem. La política forma part de tot el que fem, de la nostra quotidianitat i en el nostre dia a dia prescindim de tota autoritat, jerarquització i financiació institucional. No necessitem ni líders ni patriarques, Sabrem organitzar-nos i compartir les responsabilitats. Els desallotjaments dels centres socials no responen només a interessos privats o empresarials, sinó també als interessos de l'Estat, doncs són una persona ideològica per tot el que representem. No volen que siguem un exemple per la resta de la població. No volen que qui resta alienada i submisa vegi que som capaces de satisfer les nostres pròpies necessitats sense mediació de les institucions de l'Estat ni dels seus governs. La marca Barcelona, que gentrifica, desnona, acomiada, precaritza, encareix i condemna a una vida de misèria, té la seva antagonista amb la llarga tradició ocupa de la Rosa de Foc. Els centres socials ocupats i autogestionats ajuden a vertebrar la vida diària dels barris i serveixen com a punt de trobada entre les veïnes, els espais alliberats S'omplen de vida oferint diversitat d'activitats culturals, esportives, formatives i lúdiques. Tot i ser plans, espais plens de vida, estan amenaçats de mort. L'autogestió, l'autoorganització i les activitats no mediatitzades per les institucions constitueixen un enemic a eliminar per l'Estat. I és per això, perquè no volem ni necessitem l'estat heteropatriarcal per poder, per poder viure plenament les nostres vides, que són considerades enemigues de l'Estat i tillades de terroristes. No creiem en la seva autoritat i la desafiem en el nostre dia a dia. Som i serem ingovernables i ni les darreres onades repressives, 29M, Parlament, Efecte Canvies, Pandora, Pinyata, etc. Ni les seves lleis franquistes, llei Mordassa, reforma del Codi Penal, llei de seguretat privada, llei d'enjudiciament criminal, etc. no ens faran callar ni ens aturaran. A 11 dies del desallotjament del CCO a la indústria, a 11 mesos de l'efecte Canvies, a 15 mesos del desallotjament del CSO a la Carboneria. Aquí ens teniu, un altre cop, plantant cara i demostrant que per molt que ens vulgueu escorrar, les nostres empremtes són indelebres, perquè la nostra història s'escriu als cors. Defensem l'ocupació, omplim de vida els vostres espais morts. Oh, boy. Sí, sí. Doncs res, Se'ns ha anat una mica l'olla, no? Per, per mi, crec que la primera part ha estat una mica... Eh, hem anat endavant Un i enrere, caos. si em creu. Bueno, no passa res. Bueno, Eh, doncs res, M'ha agradat molt aquest manifest. Ah. mm, el tinc escrit, si vols Dona- el pengem a casa. No? Sí. <laughs> pues no, no, com parla de marca Barcelona i el programa va de la llotja i estem molt amb aquest, amb aquest model no? que volem que corten por lo sano con todo lo que no les interesa. Exacte. Anem a posar una cançoneta que es diu Romper el silencio Ahí está. De lágrimas de, sangre. por las deudas, preparado el nudo. Subido en una silla, se lo puso al cuello. Perdida la esperanza en el futuro. Cansado del dolor y del miedo. Y el resto que lo vemos como seguir mudos. No me puedo callar ante tal atropello. Ella o esos neoliberales quieren vernos estampados en el suelo y Desesperación obrera, homogénea mezcla de escasez, crudeza y pena. Sumisión corpórea y guerra de alma. Las uñas marcadas en la palma y las mañanas dando vueltas a la idea de palma Piso como promesa, contrato como lastre. Maldices esa estafa y ese día en que firmaste más te toca pechugar. Ahora eres tu aval y te han hecho creer que no pagarlo es inmoral. Hazlo por el robo, hazlo por la estafa, hazlo porque no estás solo y sobre todo porque fue una farsa. No es una crisis, es algo más grande, ya que es a costa de que el rico crezca y el pobre palme. Te mueras en la calle, no importa tu nombre, el dinero no respeta, no defiende, solo corrompe. Años atrás la patronal mataba gente Hoy en día se suicidan, nana, es tan diferente Eso es lo que quieren, que te sientas culpable Que enciendas la tele para que te calles y que nada cambies Es lucha de clases, te ven como una víctima Del capital que dispara avaricia es la doctrina de ellos. Te meten el miedo en el cuerpo y no te dan solución. Te dejan solo en la oficina un señor. Te explica amablemente cuál ha sido tu error. Desde que firmas un trato, la burocracia en acción. Se lava las manos y te dice que es un peón. Eso te dicen todos, No hay democracia ni Dios. La clase media resulta dar fin un faro. Lo has aprendido a palos y ahora te estás llevando golpes, pero aguántalos. Te joden con recortes, pero aguántalos. Pisan tus derechos para mantener privilegios sin techo pagar colegios es duro, pero tú aguántalo. Un marco teórico se expande, te dicen que eres libre y que tienes idénticas opciones al de enfrente. De niños esa mierda no se educa y si no cumples el canon se te va a comer la culpa porque te han dicho ponte camisa o tal vez te soy de esa misa tu firma hipoteca al sueldo de la miseria te han hecho merella ahora ya es otra historia el que te dijo camisa corbata hipoteca y se parte la caja de misa el que te dijo tuve a mi cereza se queda tu pasta y solito te deja no te hablan del auténtico valor que representas practican chantaje con las bocas que alimentas a rentable o no rentable te quieren ver eso solo te queda el suicidio. Juicio definitivo en el que seas juez de facto. Valentía y cobardía sublimadas en un acto. Impacto en el asfalto y acabar bajo una manta. Con nadie estupefacto y una apatía que espanta y que danza en campanadas en el alba. Para los tuyos desgracia, para ellos burocracia. Un cliente que no paga, una vida que se apaga. Siempre lloran los mismos, la maldad nunca se acaba y que no se acabe la solidaridad humana. La necesitarás si te toca a salida Babilón trata de esconder la alternativa Y que si no puedas escapar de su ruina Que no hayan plan de huida de esa rutina ruin que te quita la vida Si ahora el sudor frío llora y no te queda otra Que la desolación de venga odio y rabia en contra Por los años de los años condenaron tu derrota Cabe en una firma legal según informan Así que ya no importa ni aporta Quién antes de perder el miedo y colgar la horca Un fuego nuevo enciende a un viejo mundo mudo Solo el pueblo salva al pueblo y llama práctica apoyo mutuo. Levanta la voz, sal del calabozo oscuro. Es tan duro estar solo, creen los tuyos. Ningún gobierno te hará libre lucha contra yugo. No es justo que te tumben y que seas tu verdugo. Toda la vida tratando como escarabajo por estar abajo a la gente. La hora que estás sin trabajo, y sin techo, te sientes deshecho y te cuesta entender. No olvides que hay más realidad de la que vives y que otro mundo es posible. El éxito es mala de medir el mérito y hacer malabares para vivir es mejor en comedor contenedor que en contenedor comedor. Pero a quién se le caen los anillos, señor, para dar de comer al menor a tu cargo un camino largo enfrente. Sientes el sabor amargo, apretas los dientes, lucha y resiste. Ahora vives en un mundo que te han dicho que no existe en una tierra de valientes. Ahogado por las deudas, preparado en nudo, subido en una silla se lo puso al cuello. Perdida la esperanza en el futuro, Cansado del dolor y de esto que lo vemos como seguir mudos No me puedo callar ante tal atropello Con esta letra yo no sé si ayudo Pero quiero al menos romper el silencio Al menos romper el silencio Al menos romper el silencio Hazlo por el robo, hazlo por la estafa Hazlo porque no estás solo y todo fue una farsa al menos romper el silencio, al menos romper el silencio. Hazlo por no acabar bajo una manta, con nadie estupefacto y una apatía que espanta. Aupaye. Vale. Pues... Pues va, no? Com us estàvem dient, de... que us anàvem a explicar una miqueta per qué estem ocupant la yocha y qué es el que... bueno, igual al revés, no? Què es lo que balancea una buena parte de la llotja i per lo tant perquè estem ocupant, que, bueno, que una cosa lleva a l'altra. Sí, sí. Una mica estructurem, la llotja és una escola que està a Sant Andreu, al carrer... Bueno, té dos seus. dos vale. seus, una sí. allà a, Ciut... bueno, a Sant Andreu, al carrer Paramanyanet, i tenim una altra seu on està, que està a Ciutat Balaguer, Sí. <laughs> Que, al micro. Perdó. Vale. Eh. <laughs> Tranqui. I llavors el que ens hem trobat a, a la seu de Sant Andreu és que ens van arribar... Bueno, que hi ha un pla urbanístic des de l'Ajuntament de Barcelona el qual pretén muntar un equipament, de, de, un equipament esportiu en què hi entra un, una, pisti, una pista de patinatge i una piscina de, de mides olímpiques. La pista de patinatge també de mides olímpiques, i ara obro parèntesis, just l'altre dia ens hem enterat de que Barcelona, en el, en, ai, en el 1900, en el 2017, quiere ser la sede de los World Patching, bueno, pat <laughs> eh, Congress o como la Carros de Mar, que es el, bueno, que quieren hacer como la, unos mundiales de, o unos... Eh, sí, un mundial de patinaje. Sí, ¿no? Unos mundiales de patinaje. Con nueve modalidades diferentes. Patas, ¿sabes? <laughs> Y claro, Barcelona no tiene una piscina, hay una piscina, digo, <laughs> no unos equipamientos. Unos equipamientos para, para darle sitio a este sitio, que bueno, Llavors, que millor jo que crec que, terra de la llotja... I és una escola d'arts i oficis que ara mateix, torno a dir, per fer aquests daixonsis te n'has d'anar a Tàrrega o a Vic, a menys que no puguis entrar a la llotja, sí. <laughs> bueno, allà a la Massana. Exacte. <laughs> Bueno, això que, clar, la, tampoc hem de dir que derrumba tota la llotja, sinó que només que agafa una part d'aquesta escola en la qual entra les naus d'escultura, il·lustració, còmic i tot el que serien els graus de forja, i talla de fusta, el qual que un dels objectius que sabem que pretenen bastant si derrumen aquests aquests edificis seria eliminar una mica aquests graus perquè hi ha poca gent a la qual accedeixi, a la qual no estem d'acord cap dels alumnats. També s'ha de dir que il·lustració és, un, és el segon grau al qual accedeix més gent, hi ha uns 200 alumnes i els quals si realment acaba passant aquest fet, el pla urbanístic aquest s'aprova, que esperem que no, ens volen juntar amb l'altre grau, que és el grau de disseny, també acull uns 200 alumnes més, el qual seria inviable perquè no tindríem espai suficient per realitzar un, unes classes decents, les quals jo crec que educació pública es mereix. Clar, clar, o sigui, a tot això, o sigui, Esto es más o menos lo que, lo que está pasando, ¿no? Hay un plano urbanístico desde el 2009 que, obviamente, los planos urbanísticos a veces datan del 1800 bli, bli, solo hace falta la firmita del, ay, del conserje, digo, de, eh. ¿cómo se llama? De, del regidor, <laughs> regidor, o que sigui de turno para que se haya efectiu, no? Y llavors, eh, vaig a a lo que dius sí, tu, eh? Sí, sí, fes, fes. Vam, vam fer una, la primera assemblea, quan ens vam entrar de tot això, que no ens vam entrar per, gràcies a direcció, no. això és un puntazo, <laughs> que dices, a ver, loco, o sea, llevas dicen desde febrero, que lo saben, pero cosa yo, creo que lo <laughs> saben desde mucho antes, de que van a va a pasar todo este tema y hasta que no hicimos la primera asamblea así de rollo, los alumnos se mueven, no vino la subdirectora a explicarnos que, bueno, que mm, ellos ya habían intentado lo que, lo que fuera, tal y cual, y que, ¿no? La posición un poco de la directora era como, no hay no, no, os motivéis tanto, ¿qué tal? Y era como, pero bueno, vosotros estáis de nuestra parte, ¿no? No queremos que la yocha quiten esto para encima gastarse una burrada de pasta. Porque recordemos que hace dos años la bueno, la yocha invirtió Sí. També, jo és que de xifres no, no sé, any, però... any, aquest any mateix s'ha invertit com uns 50.000 euros en un forn per... No, no, això va ah, ser fa... L'any passat, passat, que aquest forn, bueno, a més, encara no, no, no està en funcionament, però és una borra... O sigui, és fa un forn, molt de soroll. Fa molt de soroll aquest forn. És un forn de, de, coses, de mm, capacitats industrials, cosa que encima el el alumnado no necessita esto. Necesita un, un horno pequeño o tres pequeños para ir fundiendo, ¿sabes? Pero no, bueno, la pasta que inviertes, ¿no? A saco, pum. Y, y ahora todo, me he perdido. Eh, y ahora todo esto, ¿no? Y, y bueno, es que la, la primera parte de la indignación de los alumnos fue de rollo, hola, o sea, es que no nos habéis dicho nada y los primeros afectados, somos nosotras, ¿sabes? Sí. Perquè llavors us quedaríeu sense... sense... sense... Aquestes no existirían o os volan posar a un altre lloc? A ver... primer ens traurien aquests espais, el qual han aconseguit, bueno, han tardat anys en aconseguir aquest, aquests espais i aquestes, aquestes característiques per poder tenir uns tallers tan ben adequats com els que tenim ara. Els hi ha costat anys. Il·lustració és una història a part, però crec que forja, escultura, tots els forns i tota l'equipació que tenen actualment els hi ha costat uns 30 anys, potser, en poder-ho tenir i ara els hi volen treure i cosa que si ens treuen això ens volen acoplar en les naus que tenim actualment en la qual ja no hi cabem i tampoc tenen les possibilitats que tenim actualment. Vale, en tot això, el pla urbanístic sí que contempla una reubicació Ubicació. de la llotja i tal i qual. L'altre dia vam fer una acció que vam anar a l'entrega de premis de les licitacions de, del... perquè quan, quan sale un plan hi ha unes licitacions que, és, que, bueno, yo es que es una paraula que he après últimamente. Yo no sé si de, es la forma de decir la frase, pero bueno, que hay esto, ¿no? Que, todo, que hay un puñado de arquitectos que se pre presentan a concurso, que solo por participar reciben 2.000 pavos. Els, els, 10, els 10 seleccionats els 10 primers, 2.000 euros cada un i uns 3.000 euros el que crisis, queda primer. Crisis, crisis, crisis. Ah, també s'ha de dir que d'aquest concurs la llotja no es va enterar. No ho sabia. Clar, clar, clar. Tot això, o sigui, és d'amagatotis. És un concurs per triar Tot això... els arquitectes que faran... La... El Exacte. suposat i és un... no s'ha entrat de res, o sigui, es, resulta ser que el que els alumnes hem aconseguit, eh, tota la informació que va aconseguir en menys d'una setmana, la direcció i la llotja no sabia res. Bueno a tot això, no? Vam anar a, a l'entrega de premis d'aquesta, que encima va ser un show que ja, si algú vol que li expliqui, ja li explicarem, sí, sí. però va ser un show perquè ens, ens, ens, amig, ens amagaven on era, el, on era la presentació, ens enviaven a un altre lloc, i tot això era com, era, un, era una broma. bueno, entrem allà i en tots els planos, de, en tots els projectes que entregaven els arquitectes, no salía la llotja en ningú sitio. O sea, por, es decir, que todo el plan urbanístico empiezan por la piscina en cambio de reubicar la yocha, ¿sabes? O sea, que es como, a ver, si lo quieres hacer, que, que está, mira, hay puntos de este plan urbanístico que dice, bueno, pues estaría hasta bien, ¿sabes? Pero a ver, no puedes, primero que yo centrándome más en el tipo de modelo de marca Barcelona que queremos, bueno, que quieren, que es que no me parece nada bien gastarse una millonada cuando encima al lado de la yocha hay una obra de la línea 9 que lleva dos años parada de Porque dicen que no hay pasta y luego te gastas la millonada. es como, obviamente. Hay una piscina que recuerdo, en San Andreu ya hay piscinas. Tres, tres piscinas. Yo tengo claro, tres piscinas. o sea, tres pues piscinas. Ni una, ni dos, ni tres, sino <laughs> tres. ¿Sabes? Es eso, es como. Y, esta remodelación sería la remodelación de una de ellas. Que ayer o. ¿Cuándo fue? Bueno, uno de estos días hemos ido a ver el espacio que tenía esta, la parte de la piscina municipal y allí lo pueden hacer tranquilamente todo el proyecto que tienen y encima, coño, antes, perdón, antes de, mm, de, comerte una de las pocas escuelas de arte que hay, comete un cacho de la obra de la línea 9 que lleva meses, ahí digo años. Sin, sin, adelantar. porque decís que no hay pasta, pero sí que hay pasta para remodelar eh, glorias, para remodelar, eh, ¿cómo se llama?, em, diagonal y para remodelar cada mínima calle que no tiene, necesita remodelación. No sé, és com... També hem de dir que no estem en contra d'aquest projecte, l'únic que el que no volem és que ens treguin el nostre espai. Creiem això, que hi ha diferents espais, ens sembla molt bé que necessiten aquesta pista de patinatge i aquesta piscina olímpica, però no estem d'acord que ens treguin aquestes instal·lacions que per nosaltres també són úniques. No trobaràs en cap lloc més de Barcelona unes instal·lacions així i una accessibilitat que té la gent a poder accedir a aquests graus. Mm. I que això és important saber-ho. Sí, sí, totalment. Llavors, fent aquests quatre duros, perquè realment, <laughs> si voleu més informació, torno a dir... Ai, torno a dir cara, ho tornaré a dir després. <laughs> Eh, estem fent una feina de comunicació, que la verdad no podem dar dos besos a cada una. Sí, estem eh... comunicant amb tot, tot, tot lo possible i por haver. Sí, no? Aquesta setmana ens ha començat a trucar la, les mil i una ah, teles, perquè, claro, estamos en precampanya, és un moment muy muy que se tiene que tomar per les pinzas. I, <laughs> bueno, i tot i que jo personalment no estic d'acord amb els mitjans de comunicació, sí que crec que és un tema que ens ajuda. <laughs> estan venint sí, a saco exacte. i jo crec que estaria molt Hem bé. Hem de tirar per... molt per aquí. Clar, jo crec que sí que és que està molt bé que en un moment com el que estem ara, que estem sempre campanya, tot això també dir que era una, o sea, todas estas instalaciones que, que iba a hacer la Junta era una de las promesas electorales que hizo CIU hace cuando empezó la, candidatura de este ay, la candidatura, ¿cómo se dice? el gobierno de este año, de estos años. Y claro, ahora en pre-campaña, rollo, uy, uy, uy, que se me ha ido el tiempo, no he hecho la piscinica, no sé qué, pues ahora le está metiendo chicha porque vete a saber los... És que a mi és, más que nada son los intereses econòmics que hi ha detrás. Molts. Per tothom, aquella, totes aquelles persones que ens han vingut a explicar el que esperen del projecte, que diuen que sí, ens prometen un edifici, no sé quines històries, dius els fes preguntes i no et responen res i dius quants diners t'estàs amagant realment perquè si realment no tinguessis res estaries defensant l'educació per exemple divendres passat ens va venir a fer una visita eh, Manuel Blasco del Consorci de Barcelona i a eh, just en aquell moment van, va ser una reunió en la qual vam poder anar eh, alumnes, professors i direcció, estàvem tots allà per part de, de professors, li feien preguntes, els hi reclamar les seves queixes, tant sigui per em, l'edifici d'Avinyó, que jo crec que és una història que hem d'explicar perquè és, és, és molt... És molt hardcore, és també. Molt hardcore també. Em, reclamaven això, els professors de Forja Escultura deien que ells volien aquelles instal·lacions, si canviem de lloc realment passaríem a molestar tot el que seria el veïnat de la Sagrera, Sant Andreu, i queda comprovat perquè realment el, el pont aquest fa molt de soroll. Situem o sigui, ara, bueno, per qui no, qui no hagués la zona és igual, perquè és com, tendría, tendríais que venir a verlo i estàs totalment invitados i invitades, perquè estem allí cada noche. <laughs> pues la idea és treure aquests eh, tu, tu, tu, eh, tallers d'allà i posar-los a primera línia d'un carrer on, tenem, on tenim a una banda un CRAE, que no sé, bueno, és allò on van... Un centre de menors, no? Sí. sí mm, bueno, bueno, no és un centre de menors, és, és on... Nens especials. No, tampoc. No. És, el CRA és un lloc on les famílies que igual els hi han tret els nens, fa, nens que han perdut els pares per X motius i tal, és una puta càrcel, eh? Per, ai, perdó. Eh, mm. És una càrcel por cómo yo lo veo y por cómo se ve, porque vas allí sí, y está todo ultra vallado, ¿sabes? Que la puerta no se abre si no te abre el director. Sí. Bueno, és un, és I, un percal de sitio també. I estàs allà al pati perquè hi una parte que dona al pati interior i sientes a vegades crits i coses que yo, espanten una sí, yeah. mica, eh? Realment, a les nits, quan és hivern i es fa fosc abans, t'espantes una mica. Joder, jo, jo no us he sentit mai, però ja <laughs> m'aprovaré sí. ja. I per una altra banda, davant, o sigui, al costat del CRAE, per davant, a l'altra vorera, hi ha un geriàtric que o les hi poses, perquè poses talla, ai, fa talla no, eh, forja, forja, fundi i pedra, o sigui, pedra per situar, no? Pedra talles amb una radial o, a, o amb, amb, més, amb, més, amb un, ah, com es diu, un sobret, no, un compressor. bueno, que hi ha totes d'eines que foten un, un, un soroll i una pols de la hòstia. Fundi, per tot el que es troba per l'extractor, són gasos que ve de saber, saps? I forja, bueno, doncs tenim carbó, fum, Vull dir, i això no ho pots posar al costat d'un geriàtic i d'un CRAE. Que de fet avui hem anat a parlar amb el director del CRAE que, bueno, <laughs> bueno pues el tío dice... La... <laughs> bueno, da igual, no voy a hablar mucho. Bueno, que sí, que el tío pues al final se hablaba de rollo, bueno, no es mi lucha y que si me, me afecta direct, in, directamente, que me tocan el CRAE, pues sí que igual los apoyo, pero si no me afecta direct, directamente, es, es, decir, indirectamente, que igual le llega un poco de polvo a los chavales, pues bueno, me, me da, da, igual. igual. Me da Esta igual. es la sensación que yo me he salido de allí, perquè era bastante, bueno, un director d'un CRAE, que voy a decir. Sí, bueno, doncs seguim amb la visita de, del Consorci d'Educació, bueno, Manuel Blasco. Em, aquesta visita ens va, a tothom, al públic, ens va arribar més la sensació de que ens venia a defensar més la piscina que no pas l'educació a la qual ella es dedica i van sortir preguntes com vostè està aquí de part del, del càrrec de, de ports o està aquí com a educació i l'home sempre evitant respondre preguntes, s'anava per les per les branques, per les branques i realment va entrar ell allà ficant-nos un PowerPoint, un PowerPoint que s'ha de dir que més d'un professor ens venia i ens deia aquest PowerPoint, aquesta imatge, aquell mapa que portem veient durant tota la setmana, ens el sabem de memòria, és un mapa que no volem ni veure, tenia Photoshop aplicat, Sí, eh? eh realment, I és, i... dius, vas a una escola d'art, no ho notarem, però <laughs> no res. o sigui, estem parlant que aquest tio, el Blasco aquest, és algo a nivell d'educació. El consorci és, és gerent, gerent del Consorci, consorci d'Educació de Barcelona. I el que estava fent era defendre per la piscina la piscina per sobre que, de... que, clar, els veïns la necessiten. Això no ho neguem, però estàs defens... tu que dediques als esports o a l'educació, saps? Canvia de... Com pots defensar la piscina, sí, no? però abans reubicar bé aquest lloc sí, o dir farem perquè... aquestes instal·lacions que seran igual que Exacte. les que hi ha ara o millors, no? Però és que a tot això jo convido però a qualsevol és... persona que ens estigui escoltant a donar una volta per aquell, aquella és que zona. Farem visites guiades, realment, eh? M'ho estic proposant. Ens fiquem allà i passa, vea, perquè clar, també s'ha dit, tenim a l'altra banda, tenim un edifici abandonat on actualment hi està el Banc d'Aliments. I la Llotja fa molts anys que està lluitant per aquest edifici per poder centralitzar, com no, centralitzem tot en allà, en l'altra seu que tenim a Ciutat Balaguer. I venien allà tant el director, el senyor Navarro i el Manuel Blasco dient-nos allà muntarem un edifici de 8 plantes, ho rehabilitarem tot, però és que aquest edifici de 8 plantes, que no és existent i que costa una millonada també, diners els quals no tenim, serà per Ciutat Balaguer, la part al qual ens esteu fent fora, no tenim lloc on anar. I ens veien i us explicaven i, i els estem dient que no, però ells insisteixen en que ens anem cap allà i aquella part no tenim ni pla urbanístic fet per poder rehabilitar-ho, no tenim res. Ens estem queixant i volem manifestar el nostre, el nostre desacord en volem el nostre lloc, tenim dret al nostre lloc, i no hi ha manera de que ho entenguin, no ens fiquem d'acord, encara que insisteixen que hem d'anar tots a una, ens sembla que hi ha gent que no entén que necessitem el nostre lloc per poder estudiar i tenir els nostres estudis. I que Barcelona, Vinga. no es... ara estem en un moment que no, hasta que no dejen de robar, no, com nos roben, de que no estamos, o sea, que es que... Com tontos. En sèrio, o sigui, aquesta, aquesta obra, que implica la obra de traslado de la supuesta nova llotja, la obra de creació de la nueva Yocha, más la obra de la piscínica claro. i, de la, i del patinaje. O sea... Que és com s'ha tardat no sé quants anys a construir eh, unes instal·lacions bastant guapes. Bueno, jo no sé, jo no estic a la llotja, però sí he anat i flipo perquè són un, unes, realment... unes instal·lacions de l'hòstia. És com, sí. ara que s'ha aconseguit tenir unes instal·lacions de l'hòstia, que esteu ben ubicats, que no sé què, ara salte de allí, tira al suelo esto, haz algo nuevo y también la piscinica y eh, todo esto. Es como, venga, también... adelantar el dinero, venga. Claro, es que es eso, O sea, y, y, bueno, es que yo flipo, yo flipo muchísimo porque... remarco, ¿eh? es que yo... Para qué me implica tan Ana <laughs> en, esta en para lluita estudiar ya? Es porque no quiero el puto, perdón, la marca Barcelona en la que se prioriza eh, darle pasta a unos arquitectos, porque es esto, porque tampoco es que se priorice el deporte en esta ciudad, es dependiendo de la pasta que, se puede muchacar otro, a una escuela de arte cuando es la única, parte de la Masana, que la Masana es súper difícil entrar, o Bellas Artes, que no tienen, las, porque hay peña allí que estudian o había estudiado en Bellas Artes y no tienen, es que en jo, Peña, venid uno d'estos estos a la llotja perquè fliparéis. Unos sí. talleres que se te cae la baba. I realment s'ha de dir, hi ha gent de Belles Arts que acaba després bé a la llotja, buscant aquests tallers, buscant aquest moment, aquest espai per poder realitzar el que ell realment vol aprendre i estudiar. Mm. Sí, sí, porque ja es posible. Es posible, possible, <laughs> que és, unos talleres que ojalá yo lo, lo tengamos en la silla. <laughs> En la silla, cada martes de 5 a 10, taller de forja. <laughs> Publicidad. pues... Pues eso, ahora me he perdido un poco porque es que ya Yo me salto, es que ya no, sabéis. pero no sé para la aneu, pero Porteu ubicar, perquè estructura, saps? estructurar. Sí, una mica no sé si heu dit, esteu ocupant ara, no? Sí, portem, portem una setmana des de dimecres. Bueno, quasi. Des de que us veu <laughs> enterar, o sigui, va ser enterar-vos pues... de que això estava... Sí, ens vam enterar, vam fer la primera assemblea, a la qual va, va aparèixer la Nora, la subdirectora, ens va explicar el que ella va, li va semblar, de tant en tant sortien coses de les quals no se'n recordava, perquè, clar, l'Alzheimer és cada vegada <laughs> més freqüent. En, direcció, en direccions vàries l'Alzheimer predomina. I tot i així eh, vam quedar entre l'assemblea d'alumnes el que eh, doncs decidiríem tancar-nos. Dimecres va ser la primera nit, tot i que de sobte a les 9, 9 i mitja va aparèixer el director Francisco Navarro, Navarro i el, no, és, és, és, i, el, jefe de jefe d'estudis per explicar-nos els que ells sabien. Suposadament sabien alguna més, però em sembla que ens esporten explicant la mateixa, tots convençuts en que ens, com, ens convenceran de que ens hem d'anar cap a l'altra banda, hem de deixar aquest pla urbanístic que es realitzi, però no hi ha manera. Però és que va ser molt divertit quan apareix el director. Perquè el director de la llotja. El director... Sí. El, el Navarro, de tota la De tota la llotja. Va ser molt divertit perquè... Obviamente mm, llegó de rollo, ¿cómo que ocupas la yocha? Ahora voy, ahora ¿sabes? Voy. Y llegó comiéndose el mundo. <laughs> Sí, sí, <laughs> bueno, llegó que... Cuando llega dice, bueno, voy a hablar. Y digo, bueno, le, me le miro y digo, perdona, esto es una asamblea y bueno, tenemos... Hablas cuando te toque. Hablas cuando te toque. <laughs> Pues no, por sus... Por su... Es que sí, sacó la polla y dijo, aquí hablo yo porque yo tal. Es que molt sí, y, bueno, y al final va conseguir parla cuando yo... o sea, li, els está bien de no, no, espérate, porque... bueno, ta, ta, ta. Eh, és que... Ens van tractar bastant d'ignorants, Ens queda un quart eh? d'hora. Hòstia, no, no passa res, però hem començat un quart d'hora tard. No, però aquí, bueno, l'horari és el... Ah, bueno, que tal. Eh, i va, jo la sensació que vaig rebre d'aquesta aparició del, del director a l'escola era como, tranquilos, yo lo tengo súper controlado, pero no, he podido hacer nada. Y entonces le empezamos a preguntar de rollo, vale, tío, pero tú esto lo sabes desde febrero, ¿por qué no nos habéis avisado? Y el tío, pues como que no iba dando fechas y de, y y y de vuelta a una alumna va echar la más y va a ser divertido porque porque iba a decir, vale, tú, ¿desde cuánto es que eres director? Y dice, desde tal. Y dice, vale, pues, ¿y tú toda esta información no la has encontrado? Dice, no. Dice, vale, pues yo en cinco minutos he encontrado que el proyecto vale tanta pasta, que esto se lleva desde... Bueno, le empezó un zasca zasca en toda la cara, que va a ser mulvo. Al directo, pues eso, ¿no? La, sensación era de... que se hacía el longis no? Se hacía Obviamente. el saco. Imagínate los intereses que Bueno, no sé. Es como si echas el directo de la llotja, de sobras vas a saberlo. Ya. Exacte. si no eres un pringado y et quedan dos días para el telediario y y et y... Pues, que me més sí. más saps? Más no sé, va ser molt divertit. Llavors, bueno, vam decidir ocupar la llotja I Quin dia, perdó? Això dimecres el dimecres passat. passat. Dimecres sí. passat. I mm, el dijous ens vam assabentar de que hi havia una taula, rodona, una taula rodona sobre educació a eh, Via Augusta, al Menéndez de Cipelayo, i mm, una taula rodona entre els partits polítics que es presentaven i la FAPAC, o com es diu? Bueno, bueno l'associació la, la de de Barna, de Barna, sí, i bueno, vam anar allà. I bueno, va ser, bueno, uf, un va, show, ser, va un ser un show i, i, i molt dur, perquè vam arribar allà unes quantes i de cop i volta vam veure que ens, ens passaven una fulla amb preguntes ja mm, pactades que li anaven a fer... Els, amb tots els, els polítics. És que <laughs> és molt trist. Vaya farsa, saps? O sea... I, bueno, també s'ha de dir que de sobte aquell mateix dia, després de la reunió que va tenir el el pres, sinó el, el director amb els alumnes, de sobte li va sorgir la pressa per fer-la també amb els professors, el qual definitivament també ens van deixar entrar alumnes, i molts professors van donar-nos les gràcies als alumnes per aquesta tancada i gràcies a aquesta tancada hem començat a haver-hi reunions i moviment i comencen a sorgir moltes coses, la qual cosa ens preguntem no, per aquesta transparència a la qual estem lluitant i que és inexistent encara, però esperem que algun dia, <laughs> encara bueno, que ho veiem impossible... Jo crec que ja la lluita dels alumnes amb alguns professors ha de ser Exacte. aquesta, perquè jo de direcció ja me fio poco i menos. Exacte, ens hem trobat situacions en les quals ja ens han assegurat perquè no ens hem de fiar, sinó que no. Mm. els alumnes hem de tirar per la nostra, cosa que molts professors és el que ens han dit, que al final, bueno, viene siempre a ser lo mismo, ¿no? El de arriba, en este caso un director de una escuela, mirará por sus propios intereses que no por los de abajo, que son los alumnos. Y es como un, Tito, yo me acuerdo en, la reunión esta. Bueno, es que. El colega, con cariño, ¿qué más quieres? Aparte, <laughs> aparte, que el tío llegó con una cara de convergente que no se la aguantaba, y si me está escuchando, e-, pues sí, tienes una cara de e-, convergente que no te la aguantas. Era un clon de, Artur más, parla igual que ella. Sí, bueno, ¿sabes esta demagogia? Bueno, es que era muy fuerte. Yo, Peña, ahora mismo me estoy poniendo la mano en la cabeza y cada vez que hablo de este tío lo hago. Porque ¿Cómo es que... pots donar sonar del nombre? Francesc Navarro. Francesc Navarro, cabrón. sí, sí, es que ojalá nos estigues escuchando porque mira, eh? Oh. aprovecha, aprovecha. Y, y mm, no sé, me bárbaro, es que... Bueno, y eso, que... Así ah, que vam anar a la... Al... Via Augusta. A la Via Augusta a parlar amb, els politic... amb tot el politiqueo de turno, que nos tuvimos que chupar una hora y media de preguntas pactadas con respuestas Mm, bueno, de demagogues com, <laughs> com les que hacen los políticos. Ah, i a tot això, oh, brutal. Primer de, vam fer una pregunta i vam fer la primera ronda i a tot això, quan vam fer la primera pregunta, eh, m'estic repetint, Ciutadans. la de Ciutadans va pillar el micro i va dir, bueno, primer de tot, dono tot el meu apoyo a la llotja, perquè clar, nosaltres vam anar allà a, a repartir panfletos, sense saber quin és polític i sense qui no, i la tia, saps, pues tot l'apoya a la llotja i clar, ara cada vegada que ve un, un tenderete de Ciutadans, lo voy allí, le voy dos besos, ¿sabes? Hostia, <laughs> gracias, ¿sabes? Que nos apoyáis, ¿sabes? La llotja només pels de casa. <laughs> no, els de Ciutadans. Ah, els de Ciutadans. Bueno, però bueno, igualment. Bueno, també hem d'aclarir... <laughs> Por ahí va el tema, saps? Hem, hem d'aclarir que no estem amb aquesta gent, en veritat. Si no. ells estan con nosotros, no quiere decir que nosotros estemos no, no, con ellos. No, no, però que, que és que no estem amb aquesta gent, sisplau, hipocresia al poder, saps? I bueno, i una, una companya, mentre feia la pregunta, perquè vam fer una pregunta que deia... Bueno, da igual el que deia, una pregunta. La, el <laughs> fet està en que, en que la primera pregunta era cap al de Siu, i la segona era com el, cap al de totes, no? El, la resta de, dels partits. I, mm, I va ser molt divertit perquè és que mentre parlava, la, la col·lega, la, Quina col·lega? La companya de la nostra, del, del, del, del moviment de la llotja, pues el de Siu estava cap, cap, con la cabeza baja, apuntando, yo creo que estaba haciendo un sudoku, ¿sabes? Pots <laughs> vaig encreuat, eh? O, o, no, Candy no, <laughs> Eh? O un Candy Crush, no? <laughs> Y acaba la pregunta, el tío le suelta la pedrada de, bueno, yo no sabía nada a nivel personal. y, era como, a ver, loco, tú eres de, educación. ¿Cómo no sabes que van a tirar un cola al suelo o una parte, sabes? Pero bueno. y mm, vas a ser muy divertido porque después obviamente después del del tostón de dos horas y media o una hora y media, dos, ahí dentro, pues salimos y vamos a hacer una birra. y birra, bueno, está ta, ta, estem allà i de cop i volta passa el de Ciutadans del, de CIU nostra i un col·lega diu, tú, un maleducat, porque no sé qué li va a un tostón <laughs> durante dos, o, quince 15 minutos de porque claro, tú no nos escuchas porque estabas haciendo, estabas escribiendo, y el otro, no, pero yo estaba tomando apuntes, y tomando apuntes ni que, ostras, ¿sabes? Es que... <laughs> En fi, va ser un, un tostón per una part, però va ser bastant productiu per l'altra, perquè, bueno, vulguis o no, fas, vas, vam sortir, no sé en quin mitjà de comunicació, lo, lo último, lo último que dicen, antes, o sea, creo que estaba después de la firma del periodista, pero bueno, <laughs> ¿sabes? I bueno, va ser molt divertit. Bueno, ja comencem ara a tenir ressona als mitjans de comunicación que yo creo que es importante no es más que en, un tema como aquest, no, que O Yo, estoy flipando un poco, porque claro, desde el ámbito libertario en el que vengo, de repente me pongo a hablar con peña de comisiones obreras que nos están, quieras o no, dando un, apoyo muy bestia y muy bueno. Hay un chaval de comisiones que, jefe en comunicación, ¿sabes? Yo que estoy en comunicaciones es como, wow, merci, ¿sabes? Y bueno, que luego tuvimos nuestro debate entre los pasillos, que yo me <laughs> cagué un poco en todos, eh, en todo en general y ya hubo un poco de desacuerdo. Y, o sea, estoy flipando, o sea, comisiones obreras, eh, medios de comunicación, y es como, nada, ya no, no, esto me viene muy grande, esto viene muy grande y muy asqueroso ¿sabes? Pero bueno, yo creo que no. tal, jo crec que en segons quin punt sí que pot anar bé, no? Aferrar-se a ells, no aferrar-se, però sí que... No, és que no es deixin una mà, no? I ja més està. com en aquest punt que esteu, que ja això està més que parlat i que Exacte. aquest pla està ja anant cap endavant, que no és que tinguis temps a poder donar-li bombo amb els teus mitjans de comunicació, perquè no. siguem realistes, per mala sort, la gent de a pie no escolta ni Radio Bronca, ni mm. llegeix la directa... I els veïns, els veïns, els veïns miren pues esto i lo otro, i de fet Exacte. estem anant a parlar amb els veïns... Perquè és que desconeixen, ens hem trobat, hem anat a recollir firmes per del barri de Sant Andreu, la Sagrera, i desconeixen totalment aquest projecte. I realment dius, m'estàs dient que aquesta piscina la necessiten els veïns? No, no I vull dubtar-ho, no, però és no que els veïns idea. no coneixen aquest projecte. Llavors entra com una mica aquí el, el dubte, no?, de què mm. està passant realment. Què hi ha darrere aquesta piscina, quins beneficis eh. porta, no? Una sí. piscina llena de diner. Jo, jo tinc moltes teories i crec que més d'una vàlida. Un polític va <laughs> haver darrere d'això? Quin... Quins, és que és això, són interessos... O el hijo del Trias, o el, no? O sigui, També, el hijo de todos. Superendogámico, Todos sus hijos. O bueno, <laughs> o la, o la empresita de abogados, ay, de abogados, digo, de, mm, de... Los que construyen edificios... Arquitectos, <laughs> arquitectos, que me he perdido con mi dislexia hijos de arquitectos. ¿Sabes? Empresas que, bueno, como siempre, ¿no? Intereses políticos, económicos y, y de amiguitos, amiguismos políticos, es que... Lo ves. Sí, sin más. Y bueno, y mm, ja m'ha explicat lo de l'acció de BIMSA, BIMSA era, és, aquest, és qui porta la gestió de, de les el licitacions, projecte. que això ja ho hem explicat. I, bueno, i dir simplement, perquè estem allà a punt d'acabar, abans de les eh, de l'apartat de... Convocatòries. convocatòries, més, si estic que ja... <laughs> eh, vale, es, que es, convida, va, venya, els, convidem, els convidem a visitar una mica el que tenim al, la nostra plataforma es diu Construïm Llotja, tenim tant Facebook, tenim blog, tenim Twitter, on us, anem, us anirem informant. Bueno, allà podeu trobar clarament tot el que hem anat trobant, està allà compartit perquè la gent vegi que no ens inventem res, ho tenim tot allà <laughs> assegurat, si no, no estaríem allà, òbviament, i us anem informant de totes les accions que anem fent i us convidem a participar en elles o a visitar la llotja, el o col·legi. Dormir, no? Exacte, quedar-se a dormir, us convidem a, a que formeu part d'aquesta plataforma una mica i que ens ajudeu a tirar endavant aquesta lluita. Sí, no, vale. una mica el que deies, que no fa falta ser estudiant de la llotja per, no. per ser afiem a aquesta lluita, que els mm, o sigui, amics nostres poden estar interessats en, en estudiar un lloc com aquest, els nostres fills o qui sigui, no? que al final... Tot el món de l'art jo crec que ens diria que recolzar. Mm. Bueno, ara vaig a soltar una proposta, que cualquiera de vosotros lo puede hacer. Yo bueno, des de la, plata, des de la plataforma hem estat enviant els twitters a, twitters. Al, twitters, twitters <laughs> al Xavier Trias and uh, de, de, com es diu? El Jordi Blasco. Jordi? No Josep? Sé. Bueno, no, ai, el Blasco, el Blasi, el Blasi que és el regidor del, del barri <laughs> Tot eh, seran... I estem enviant missatges de rotllo, bueno, tu, què, què penses fer? O si t'has enterat, Perquè, claro, com los de CIO no se <laughs> I quan són ells que lo quieren llegar a cabo. Alguien lo sabrà, no? O sea que Tocar una mica la moral, no? I enviar-los twitters a saco. Exacte. I, bueno, per exemple. I també estem recollint firmes, que tenim una mm, plataforma, una plataforma el change.org change aquest, i també des de, des de la Llotja estem fent, tenim un llibre molt maco que han fet la gent de, de, de, de enquadernació, que està molt pepino, i dir-vos que el Noblogs és construïmllotja.noblogs.org el mail és assembleallotja.net el eh, Facebook és Construïm Llotja i, i el Twitter també. Construïm Llotja. Així que, bueno, allà Així estem. Així que qui no s'hagi enterat del tot avui... Construïm anar... llotja, anem allà. Pot anar, anar a És eh, perquè no quería. Carrer, més. carrer a Mañanet de, de 12 a 12 de la 24 <laughs> hores abierto. Molt bé. Doncs, bueno, si us sembla, anem una mica tard, però sí, ja... Sí, passem a notícies. Sí, a... Convocatòries. A convocatòries, mm. directament. Mm. Doncs, bueno, eh, que és, bueno, demà és la de totes. Ué. Ué, per fi. Eh, I bé, simplement oh, ho fem així una mica ràpid. Vale? Ja a les 6 hi ha una manifestació a la plaça de la catedral i bé, esteu totes invitades una mica per fer-nos notar les dones que, que, bueno, que hi som, eh? Que hi som, <laughs> que hi som encara som que sempre present. ens I bé, de fet, aquesta nit a les 10, que és d'aquí res, <laughs> en principi hi ha apagada de, de llums, i Casarolada. Sí. I... Apagarem a la llotja? Sí, no? Ho intentarem. Sí, ho intentarem. A veure, a veure, veure, a a... Encara que tampoc tenim gaires llums, eh? <laughs> ja, a la nit ens tallen de tot, o que puedan, ¿sabes? <laughs> Però tenim nevera, eh? <laughs> vale. Què més? Vale, després anem així ràpid. Aniversari de Vies, que ha estat bueno, des del dia 16 fins al 30 hi ha diferents activitats, no les diré ara totes, busqueu per internet. Concerts, xerrades, debats, cine, tititi, tututu. tu. tu bastanta moguda durant aquests dies de Canvies. Què més tenim? Tenim la, el 23 de maig la marxa contra Monsanto, que ara mateix Penya no sé d'on surt, suposo que serà allà per centre, però... <laughs> Crec que l'últim programa també va passar el mateix, no? Bueno, doncs pues mira, Penya, <laughs> eh, por suerte està Dios Google o Dios... Facebook, eh, Facebook venimiento. <laughs> Todo lo que sea, però està per, per internet. Mm. Llavors tenim el 19è aniversari de l'Ateneu Popular de Vallcar, que el 23 de maig un pedazo de concert. Bueno, no sé si lo habéis entendido ya, pero yo y la Neo somos bastante hip hoperas y raperas <laughs> últimamente, ¿no? Que se nos ha dado por el rap combativo, que ufan molt bé. On tocaran Exèrcit de Musical, Lágrimas de Sangre, The Future Still Unwritten, i SOS, que aquests no els conec, però a veure què tal. Sí, de Futures Still Unwritten, que és com una... S'han ajuntat diferents artistes de rap de diferents punts d'Europa, no? Grècia, yes. Alemanya, eh, d'aquí al Kronstadt, que és d'aquí a Barcelona, i, bueno, i fan música bastant guai, que mireu a YouTube, ja està molt guai la música que fan. I, i bueno, també dic que aquest mateix dia... Eh, la... Ah, no, el dia 23 de maig és just el dissabte que ve, no? Sí. sí. Vale, bueno, res, igual. Eh, 19è aniversari de l'Ateneu Popular de Vallcarca i nosaltres des de la llotja, així algú més festiu a part d'assemblees i accions... Que fem coses també. En, <laughs> en teoria aquesta setmana crec que ara mateix ho el... decidint perquè ja tenim una assemblea ara mateix, eh, vindrà el Mateòlica, el dimecres, Mateòlica. no? Dimecres de... Ah, sí, clar, perquè dimecres és una, una és setmana de l'ocupació. És la primera esperem que hi hagi més. Sí, sí és, home, en teoria, ah, dir això, no?, que en teoria l'ocupació és bastant indefinida i que per això aún tenim més temps aún venir-nos a veure. Exacte. <laughs> Visita guiada. En serio, y por, por el descampado de detrás también, porque es que es muy fuerte. <laughs> Pues y hacia al Blasco la visita guiada. mira te llevo a 800 metros, 2 kilómetros abajo por la línea 9 y luego te tapo y te dejo allí. <laughs> Igual. Y bueno, también tenía un concert para la autogestión a Arens de moon que, que em sembla que el fan cada año, y mm, no tinc punta al día. però suposo que és aquest dissabte, perquè si m'he apuntat així de, no, de noves, és aquest, suposo que és aquest dissabte, però també Facebook, Google, eh, Todo lo que Indimedio, sea. no sé si saldrà, però bueno, estes, mm. esta, nuestros sitios tal. Eh, I bueno, jo crec que ja va siendo hora Sí. Posem una cançoneta. Igual podem posar una cançó i acabem amb aquesta cançoneta. Sí. sí. Passem de contracorriente. si us sembla, bueno, la otra ha un nou CD, que feia tenemos que estaba intentando recopilar pasta para poderlo grabar y últimamente me ha estat escuchar y mola mol y bueno, algunas canciones las ha fet una amb el Liberando el Corazón, y bueno, aquí poso una que, que tan guay que es diu Pa fora y pa dentro, y y acabem amb Al país. Em muchas gracias, gente de Radio Bronca 104.5. Ondas libres. i ahí està, ens veiem d'aquí dues setmanes, jo no sé si vindré o no, segons si tinc cul vale, o no. Ja veurem. Però ahí estarem. Sí, I eres una boca, Mariona, luego... també per venir, vosaltres. <laughs> ha estat molt bé, la veritat que ets molt radiofònica, eh? <laughs> sí, perquè un sí. munt de cops han caminat la situació. Ah, bueno, sí. eh? Ha estat molt bé. A vosaltres, a vosaltres, encantada d'estar aquí. <laughs> doncs aquí està la otra, pa fora i pa dentro, con Quique del Liberando el Corazón. Opa, ja. Deu banya. Thank you. para qué? Si la cabeza terminó mandando a los latidos susurrar o detenerse, para no tener que ver que lo codiaba, lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron. Y la saben encontrar en lo más hondo de las ganas, en el cuerpo. y la gente caminando por la calle no se fijan en nada, las aceras petadas. Al principio la ciudad me enamoraba, hoy en día me corrompe por dentro, han cerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la barcina. Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron. Llevaba escrito todo lo que un día le dieron, todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro. Y no se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Wow, Que el enemigo es la estructura, ya lo sé pero tú qué, ¿acaso piensas que escapaste? ¿O que no es tuyo todo lo que te imprimieron y ahora marca cada sensación, cada latido, cada sentimiento? Wow, wow, oh, oh. oh. Te lo diré en la cena, te lo diré en el postre. Deja que mi yo interior se muestre y que demuestre que aunque le cueste, siempre dice lo que piensa, aunque a veces le quema, pero sabe que en el fondo vale la pena. No es una escena, es lo que siento. Gracias a las que me crean momentos intensos, dejad en paz a mi karma. Sabéis que la contracultura es una de nuestras mejores armas. Un saludo a las rebeldes en Varna. No son dichos que son hechos, revolucionarias con corazones que no caben en pechos. fina, cielo claro.